นิจิดานั้นพอเป็สุขเมื่อคนอื่นเขาได้รับผลคือเรียกภูมิใจเรลยนิพิดาแต่ไม่ได้ภูมิใจพองใจลำพองใจนี่นไม่ใช่นิจิาคือความรู้สึกที่ที่ร่วมกันอยู่เหมือนต้นไม้เสียดีนี่ใจที่มีความเมตตาที่สุดที่ต้นไม้ที่สุด หรือผู้คนเยอะจะสนใจในทางนี้หรือที่จริงเรื่องความสุขในเมตตาเป็นเร่างที่คุณเบกขานี่ถือเป็นจุดตัวเดียวที่เยี่ยมยอดคุณเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยแต่ตายได้เบกขานี่คือจิตภาพเหมัอนกับ ทั้งสิตเมื่อตอตัวนึกต่อนั้นใจมัมมัอไหล่ไหมข้นที่หกนะมันมันเป็นที่สุดของความรักมีความเดียวโดดและเดียวเป็นการวางเฉยเช่นนั้นเป็นการทคลรพผู้่ปล่อยผู้อื่นเป็นตัวเองเหมือนที่อื่นเป็น คือที่เราที่ดีเบิกถอนเป็นสิ่งที่เกิดที่เจ้าคุณบอกว่าในทั้งสิ่หรือข้อนี้คือเบิถอนเรื่องเรื่องแต่ข้อนี้ไม่ได้หมายว่ามีแต่อุเบกขาที่จริงอุเบกขาเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องจากเมตตาตัวนาี่มีการแต่ท่านสงบจากการมุ่งหมายที่จริงเมตตาเน่มุ่งหมาย ช่วงที่ทางกายมันรุ่นหนึ่งน้อยคืออะไรวอนคืออาภรณ์เป็นพวงกันในการที่เราทำเพื่เราเื่นเพื่อตัวเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอาจจะมีเจตนาแทรกมีเมตตามีกรุณามีมุทตาและก็มีอุเบกขาทำสี่ประการนี้ เกี่ยวเสาสี่เสาของบ้านอยู่แยกจากกันมากทั้งมีเวทายเมียนี่ด้อยข้าวเลยหมดใครอยู่ใครตายใครไม่สนไม่สนใจถึงมีเมตตาว่าไม่มีดูพ่อมีดูเองมันวัดไปถึงการยึดถือได้ไมน้อยเป็นว่าเคยเมตตาแล้วเขาไมยอมเมตตาหรือที่ตัว หรือเดือดดาลนี่เราไม่เจอนี่เราไม่ทำนี่ตามไม่ใช่เรือว่าไม่ไม่มีปัญญาไม่มีจริงเลยขานี่เป็นยอดของปัญญารู้สึกทองคำอุเบกขา